Martin Scorsese, dua parto. Hodiau mi daurigas la resumetoin de la cefai filmoi de la usona regisoro Martin Scorsese. 1986, The Color of Money. Veterana ludanto de Bilardo rencontas iunan cae promes plenan ludanton, vidas in li pli novan version de si mem, cae proponus instrui la lertajoin de la ludo. La iurnulo acceptas cae voyagas tra la lando cun sia amatino cae la veterano. Baldau ec estas conflictoi inter ili. 1988 The Last Temptation of Christ Basita su la romano de Nikos Kazantzakis, la filmo presentas Jesuon Christon kiel ordinaran homon, kiu incarnigis quil mem contraudira, malfirma, perdubita messio, sed proclama sin infano de Dio. Lia predicado en judio, tiam romia colonio, scuas cae genas la registaron, kiu decidas forigilin. Sulla la cruzo, li imagas, quia estus lia vivo, se anstato accepti la peson de la savado de la homaro, li estus conducinta ordinaran vivon cun sia etzino ca infanoi. 1990 Goodfellas Iunulo vivas in la mafio cae agadas por egali au superi siaen samuloin. Li shatas la vivon de mono cae luxo, cae ne zorgas pri la hororo cium li causas fine lia dependezzo de drogoi cae quelcae eraroi malhelpas lian supren iron. 1993 The Age of Innocence Am triangulo inter membroi de alta socio in New Yorko in 1870. Nobla viro exigas al boncora cae bela fraulino, al cio mancas charmo cae baldo enamigas al sindependa virino cun scandala pacintezzo. 1995 Casino En la fruae 1970 iaroi, anno de mafio Sam Rothstein respondetsas pri la funcciado de casino in Las Vegas. Comence li cae lia amico Nicky Santoro, cun per fortae tendenzoi, successas transformi la casinon in veran imperion. Sed sem havas iun malfortetson. Li enamigas ca etzigas alla bella ginger, iama prostituitino ancora ligita al fripono. Iom post iom li ai ricciaggio malpligias, ca li demandasin, sin, giù li collegoi esas la vera causo del iam malcrescigio. 1997. Kundun. Je la agio de qua jaroi, la decquara Dalai Lamao alvenas al sao, cef urbo de Tibeto. Educita cil monaco, cae preparita por farige statestro, je la agio de decqua jaroi li comenzas al fronte problemoin con Cinio, quio fine causos lian exilon. 2002 Gangs of New York. Nov Yorko, dec naua iarcento. William Cutting es a cefo de perfortema bando cae alfrontas sian rivaloin. Junulo juras vengion contra la gangstero quio mortigis sian patron, sed li esas dividita inter la soifo de vengio cae sia admiro por la carisma Cutting. 2004 the Aviator. Post ricevado de la heredajo de sia patro, Howard Hughes comences investi in la kina industrio ca helpis la carrieron de e ge actoroi de Hollywoodo. Malgrau sia successo cae ricezzo, la pioniro de aviado suferis de depressio cae de paralisigae fobioi. 2006 The Departed Billy Costigan, iuna polizisto, ricevas la mission filtrigi in la mafion, pli specife in la gruppon sub la comando de Frank Costello. Billy acquires lian fidon, sed Colin Sullivan, crimulo, quiu servis quil polizia informanto por Costello, ancao suprin iras in la bando. Cae Billy, cae Colin, afflictigas pro sia duobla vivo kiam la mafio ca la polizio malcovras che esas spiono en la bando, ilia vivoi esas en dangero. 2011. Hugo. Hugo esas dectu iaragia knabo quiu vivas en stazi dome in Pariso en la frua du deca iarcento. Lia patro, horlogisto laborante in museo, mortas baldo post quiam li montris al Hugo sian lastan malcovron, androidon. Hugo amicidjas cun junulino quio havas schlossilon por la fermilo en la roboto. Comencijas mirinda aventuro. 2013 The Wolf of Wall Street Jordan Belfort estas ambitia borsisto, quio creas veran imperion cae ricigas rapide, sed contra legge. Li cae liai amicoi eniras mondon de excessoi, sed iliai nelitzae metodoi captas la attenton de la polizzo. 2016. Silence. In la decsepa iarcento, du portugala jesuitae pastroi voyagas al Japanio en epoco, ciam catolicismo cae prescau ciui exterai contactoi estis malpermisitai. Serciante sian mentoron, la jesuitoi alfrontas per forton cae persecuton de la registaro, cio volas forigi ciuin fremdain influoi.